Ó, novinha safada. Choca na língua e deixa solver, Choca na língua e deixa solver. É da Zuzi, vai fazer tu enlouquecer. É da Zuzi, vai fazer tu enlouquecer. Choca na língua e deixa solver, Choca na língua e deixa solver. Dá um corte na água novinha safada. Dá um corte na água, loucona de bala, tu entra na onda e vai na vara. Vem com a bunda na vara, ah, vai com a bunda na vara normal. Vem com a bunda na vara, ah, vai com a bunda na vara normal. Vem com a bunda na vara, novinha safada, tu senta e relaxa na vara, na Vem com a bunda na vara, vara, vai com a bunda na vara, vara. com a bunda na vara, vara, vai com a bunda na vara, bunda na vara. Tem que levar a loucura, mano. Loucura. Ah. Pensar no bagulho aqui que vai levar a loucura as mina, vai. Ah, é, é, é quer ficar? É bagulho de bala? Ah, bala de bala, alucinótico, né? Bag, bag, bagulho que alucina. Ah, bagulho que alucina. Ah, bagulho que alucina. Joga na língua e deixa dissolver língua e deixar dissolver. É da Zuzi, vai fazer tu enlouquecer. É da Zuzi, vai fazer tu enlouquecer. Choca na língua e deixar dissolver. Choca na língua e deixar dissolver. Dá um corte na água, novinha safada. Dá um corte na água, loucona de bala, tu entra na onda e vai na vara. Vem com a bunda na vara, ah, vai com a bunda na vara normal. Vem com a bunda na vara, Vai ah, tá com a bunda na vara normal. Vem com a bunda na vara, novinha safada. Tu senta e relaxa na vara, na vara. Vem com a bunda na vara, vara. Vai tá com a bunda na vara, vara. Vem com a bunda na vara, vara. Vai tá com a bunda na vara, bunda na vara. Tem que levar a loucura, mano. Loucura. Ah, pensar no bagulho aqui que vai levar a loucura as mina, vai. Ah, é, é, quer ficar... É bagulho de bala? Ah. Bala de bala, alucinótico, né? Bagulho, bagulho que alucina.